Спомнавме и минатата сабота, јас би се надоврзал повторно на тие почетни мисли од почетокот на, на Библијата, Бити, прва глава, 26 и 27 стих, како почетни стихови. И Бог рече, че Бити е 1.26.27, 26, 27, да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност. Бог го создаде човекот во својот лик, 27 стих, Тој го создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско. Спомнавме и неминатиот пат, сега пак ќе потенцирам затоа што е битно. Јас ова порано не сум го вака размислувал, меѓутоа со текот на времето сватив дека е тоа, тоа, самиот стик тоа го вели. Што вели? Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско. Значи, што е Божи лик? Што е Божиот лик? Што го представува Божиот лик? Што е создадено Божиот лик? Мажот? Или мажот и жената? Таа заедница. Тоа е Божиот лик. Секој не е погрешно да се каже, дека мислам. Секој од нас го носи Божиот лик, меѓутоа таа заедница е вистинско толкување на тоа што значи Божи лик. Зошто? Самото тоа ни кажува и нели 26 стих исто вестува на множина и Бог рече да направиме човек. Значи таму горе она што е битно, не е битно <laughs> што е Светиот Дух или не знам, барем ја така гледам на работите, туку е битно дека имаме една заедница, и тоа имаме едно совршено единство, едно совршено разбирање, взаемно почитување во таа заедница што е горе, на небото. И налик на таа заедница, за да изрази својата любов Бог, го создава човештвото, го создава и создава мажот и жената. И очекува од човекот да дава любов, значи да има една постојана заедница на љубов, како што тоа постои и во, во Божеството. Како што, нели, во 1 Ивано 4.8 ни вели дека Бог е љубов. И не е чудо, во овој контекст не е чудо, што Исус се моли во 17 глава Јован, тоа ќе ни биде предмет на проучување за следната полука, мислам Ивана, дека ја има, да, верувам дека ќе даде Господ живот и здравје, да се опорави, ако не, ќе се најде замена, тоа, јас верувам дека секи биде во најдобар ред. Значи, не е ни чудо што Исус се моли во Јован 17 глава, како вели, во 21 стих, читаме, 21 стих, 17 глава. Во молитвата вели, за да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Она што после падот во греф човекот го изгубил, човештото го изгубило е Божиот лик. Божјата слава се погледа. И за да повторно автентично се прикаже пред светот Божјата слава, Божиот лик да се отслика во нас, тоа не може поинако освен преку тоа единство, преку тоа едно, како што тие се едно, така и ние, како, не, нивни, како Божи следбеници, треба да бидеме едно а нормално тука да кажам лепак или тоа што поврзува е љубовта. 23 стих, повторно нели, јас во нив и ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ми испратил дека ги, любиш, ги любеше нив како што ме любеше мене. Внимајте во двата стиха се вели, а, за да верува светот и за да знае, за да познае светот дека ти, ти, ти си ми испратил мене, дека јас сум Месијата. дека тоа е моје дело, на едно место друго вели, нели, дека токму по љубовта, помеѓу себе, светот ќе познае дека сме негови следбеници. Тоа се моментите кои што највеќе имаат влијание. 26 стих. Им го објавив Твоето име и ќе го објавувам, па љубовта со која ме возлюби да биде во нив и јас во нив. И затоа често пати знаеме да кажеме дека да Христос пребива во, во вас, значи да љубовта пребива во вас. Да Светиот Дух пребива во вас, тоа значи да љубовта пребива во вас, затоа што Господ е љубов. И сам, самото тоа води кон единство. Не може, не може да биде а, еден и друг христијанин кој што се исто го имаат Христа во себе, и имаат љубовта да бидат на различни страни. И, нели, го гледаме тоа на самиот почеток, кога Господ го создал Адама, како Адам осознал, многу брзо осознал дека нешто му фали. <laughs> Затоа што бил создаден во Божи лик. Бил создаден од Бог кој што е љубов за да дели, за да споделува љубов. Најпред Господ ти каже во втората глава 18 стихот, бите е, не е добро човекот да биде сам, ќе му направам помошник одветен нему. Потоа го гледаме Адама како им дава имиња <clears throat> на добитокот, на птиците, на секое животно, но вели за човекот не се најде помошник со одветна помош со одветна на него. Тогаш Господ му нанесе длабок сон на човекот, тој заспа му изводи едно неговите ребра, а местото го исполни со месо. Од реброто Што го зеде од човекот, Господ Бог обликува жена и ја доведе при човекот. Тоа човекот рече, сега најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо, дека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот, <laughs> сега 24 стих, затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилипи кон својата жена и тие ќе станат едно тело. Повторно, едно. Единство. Таа љубов, таа споделена љубов, не може поинаку да, да делува. Значи, Адам нашол израз на својата љубов. Човекот, вистина така е создаден. Тоа е едно социјално суштество, социјално битие. Не може човек сам да живее. Много е тешко. Знаете, вели она една мисла дека најосамен е човек кој што живее среди луѓето, а а па се чувствува дека е сам. Едноставно ја нема таа, нема со кого да ја сподели таа таа љубов. Затоа што човекот не е создаден така да живее. Создаден да живее во заедништво, во заедница, во заедништо. Еве ќе читаме сега неколку стиха од Проповедник, книгата на Проповедник, четврта глава, од 9 до 12. Четири стиха кои што укажуваат на кои се придобивките од тоа заедништво. Без разлика дали станува збор за брашна заедница или за било какво дружење. Значи, проповедник 4 глава 9 до 12. Подобро им на двајцата отколку, од, отколку на еден, зашто имаат подобра плата за својот труд. Ако падне едниот, другиот ќе го подхрне. А тешко му е на едниот, вели стих. Ако падне, нема никој кој да го крене. Јунајсти стих, па и ако се спие, двајца заедно потопло е. <laughs> А како ќе се загреле самецот? Сам не се спие, а? Може би Јани ме слуша. Тоа да знаеш често пати тоа да го каже. Од онаа македонската песна. 12 стих, и ако некој удри на едниот, двајцата ќе му се спротиват. И троструко кој јаже не се кине скоро, не се кине лесно. Затоа гјаволот највеќе трепери и највеќе му е страф од единството на црквата. Едноставно, затоа што е силата во единството, силата е во љубовта. направени се многу студии, од кои едната еве вели овде дека покажала дека тајната на долг и здрав живот се наоѓа во разгранетата социјална мрежа на контакти. Значи човек кој што е поврзан со луѓето, меѓутоа овде не се мисли на социјална мрежа од типот на Facebook направени да се други проучувања кои што велат дека Фейсбукот и таквите социјални мрежи всушност можат по-прво да го носат името антисоцијални мрежи. Зато што не е исто поврзувањето преку тој та виртуелна врска да ја кажам и она поврзување вистинско. и јас самиот, а и сите вие кои што имате фейсбук профили, веројатно имате еден куп пријатели со кои што никој не сте се видели во животот. И вие мислите дека тоа ви е пријател? Сам сега под наводници, не мора да, да не ме свате погрешно. Луѓето кои што имале нормални социјални односи со пријателите, со семејството, со соседите и колегите, имале за 50% вели помалку шанси да да починат во текот на трајањето на истражувањето за разлика од лицата кои имале слаба обштествена база и подпора. Истражувањето покажало дека квалитетните меѓучовечки односи се подеднакво важни за здравјето и за продолжувањето на животниот век, како и престанокот со пушење. Значи, квалитетните меѓучовечки односи се исто така а, важни за здравјето и за продолжување на животниот век, како и да ако сте пушачи, да, да го оставите пушењето. И каков ефект имаат значи, тие добри, квалитетни меѓучовечки односи. Понатаму во студијата се вели, тука се спомнуваат, добро не, не, може битно тоа сега, меѓутоа и видео игри, компјутери и така натаму, нешто што е составен дел на овие понови генерации, каде што сума сумарум се вели дека сето тоа всушност повеќе не изолира еден од друг, отколку што што не спојува. Замислите си денеска ќе поминете во мало, ја ќе се сетам иако бев доста помал тогаш, ама се сеќавам како како беше живо малото. Еве во Свети Николе кај што израсно во однос на тоа како е сега. Се комуницираше се. Сега некако се се затворени, дури и децата не ги гледате ретко, која ќе видам и дури ми паѓа мачно да ви кажам во малото, кај што сме сега во Штип, малте не пред нас на, на, на 20-30 метри имате така убаво футболско игралиште со голови, онака, знаеш. Нешто што ние го немавме, жалеевме за такво нешто <laughs> во, во детството. Си викав, и се викам, го гледам празно, онака, леле ова да ми беше на мене во младост. Значи. па да, не Само што не, сам не се игра ни футбол. <laughs> Тоа е проблемот. Доводевме камења, стававме камења, правевме голови. Вие сигурно ќе се сетите. Некој од вас има и постари генерации тук од мене, така да знаете како беше во тоа време. Денеска не можете да ги видите ни деца, ни старо, ни младо надвор. Редко кога. Еве, едва и сега овие денови малку кога се прави, прави ајвари и така натаму паете. Ке се соберат ваму таму. И тоа како да луѓето немаат време веќе за ништо. И... А или да пријатели, илјада и 500, не знам колку, не знам толку. Не е тоа, тоа. Еве, сетете се на, сега во контекстот на, на Драго Обрадовиќ, как, как, како, каков, а, каква најава имаше минатата година за дека, не знам, колкава посета ние ќе имаме тука на неговите предавања, нели, покрај на реклама на Фейсбук. Па што битно од тоа? Значи, немојте да се базирате премногу на Фейсбук и на ништо од тоа. Значи, тоа е виртуелен, тоа е сосема еден нестварен свет, сепак. Не смееме да се базираме на тоа. Не дека е нестварен во, во буквала, но тоа не смееме да се базираме на тоа. И се како Бог ги осмислил да изгледат нашите меѓучовечки односи. Значи, зборуваме баш, тргнахме од почеток, како сме создадени, како треба да имаме, <clears throat> да, да ги одржуваме тие односи меѓу себе, човекот не може и не треба да биде сам. Во Мате 22 глава, баш ја гледаме таа вертикала и хоризонтала, 22 глава Мате, 37 до 40. Не може едното без другото. Нели, кога го прашуваат Исуса, која е најголемата заповед? Што вели во 37 стих? Люби го Господа твојот Бог со сето своје срце, и со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и ова, Љуби, люби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди висат сиот закон и пророците. Во една друга прилика, што ќе каже како втора заповед, како ќе ја интерпретира Исус? Любете ги ближните како што јас ве возлюбив вас еве ви давам нова заповед, вели. Тоа е таа истата, меѓутоа малку по додаден квалитет на тоа, овде вели љуби го ближниот како самиот себе си, а таму вели Исус љубите ги ближниот како што јас ви возови вас. Ще да бидете спремни да го дадете животот ако е потребно. Тоа е квалитетен вистински однос. На тие две заповеди висат сиот закон и пророците. Значи, ја имаме таа вертикала, ја имаме хоризонталата кој знае колку пати се има спомнато ова, но е многу важно. И еве сега да видиме низ неколку стихови во прво Јованово, кои што за мене беа онака ударни стихови уште на самиот почеток кога го фатив новиот завет да го читам во Свети Николе 96-та тамо негде година. Да. Не, не, се извинувам, 91-та. 91-та една од прекршителните години, заедно со 94-та во мојот живот. 1 Иваново 1, 6 и 7. Ако речеме дека имаме заедништо со Него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. А што е одењето во темнина? А пак вели одиме во светлина, како што тој е самиот во светлина, имаме заедница еден со друг. Значи, одењето во светлина, значи имање заедница еден со друг, и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Подолу во втора глава, значи 1 Јоанова 9 до 11 вели кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат, тој е досега во темнината. <coughs> Че значи, кога немаш заедница со братот, со ближниот, и го мразиш, можеш да викаш што сакаш, меѓутоа ти си во темнина. Кој го люби својот брат, останува во светлината и во него нема соблазан. А кој го мрази својот брат во темнина и во темнина оди и не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. И овој познатиот Јован, Први Ивано 4.20, кој што ги дава баш и вертикалата и хоризонталата. Ако некој рече го любам Бога, значи ја има вертикалата. Ако мрази брата си, нема хоризонталата. Значи не, не оди тоа, Лаже се. Значи, кој не го люби Бо, а, брата си кога го видел, не може да го люби Бога кога не го видел. Денеска во светот кој што живееме навистина мислам, имате така нарушени меѓу човечки односи така можат да, да ви го уништат животот меѓу човечките односи. И јас велам и нема да погрешам ошто ќе го кажам, што мисте, зошто се толку популарни тие турски серии порано шпански? Од токму поради тоа, меѓу човечките односи, интриги, лаги, не знам што се не, се е исто. За мене е се исто. Секој нов филм, нова серија е исто, само со различни актери. меѓучовечки односи, имате се, ама немате паш, е, ке, да, добро, ке рече некој, па да, имате сега тука добра страна и лоша страна, па, па победува доброто, па не знам што. Меѓутоа, тоа е популарно, тоа го привлекува вниманието на човекот токму заради тоа. <coughs> заради човечките односи кои што не се на, на ниво на кое што треба да бидат. Не можеме ние да ги изградиме и да се научиме како да градиме и човечки односи, ако гледаме турска серија, да речем. Значи. Сега ќе се учиме тамо од ово или оној. Читате Библија, Библијата стои се, што е потребно. Ќе прискокнеме мало еден дел. Реков пријател, што е вистински пријател и што е потребно за да се биде вистински пријател. И сега ќе го видиме тоа преку Исуса како пример. Преку неколку карактеристики кои што јасно се гледаат во неговиот живот, а сето тоа е за да се изгради а за да се изградат добри меѓучовечки односи. Знаете што значи денеска? Денеска е вистинско богатство да кажете дека имате вистински пријател реков далеко од оние пријатели што се Facebook пријатели. Исус како вистински пријател. Не знам дали може да имаме подобар од него. Замисли си виси на крстот и од крстот вели прости им Боже, не знам што прават. Како велеше една од карактеристиките во прво послание 13 глава. Любовта не држи сметка за зло, не е зло злопамтено. Што ќе беше ако Исус беше таков? Па не, кора ќе, ќе изустеше такво нешто? Што се не му направија? И тој прости им Боже. Пријателот простува, значи. Пријателот е вистинит. Матеј 11 глава 19 стих. Што велеа? за Исуса. Дојде сино човечки кој јаде и пие, па велат, тој Исус го вели, еве човек лаком и пијаница, пријател на царниците и на грешниците. <clears throat> Ама тој е вистинскиот пријател. Да биде пријател и со царниците, и со грешниците. Да дојде таму каде што си ти, да ти подаде рака, да ти помогне, да ти извлече, Значи, вистинскиот пријател те прифаќа таков каков што си. Во 9 глава од Матеј, 12-13 стих. А тој, кој го чу тоа, рече, на здравите не им треба лекар, туку на болните. Но одете и научете што значи милост сакама не жртви, зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. А фарисеите беа тие кои што највеќе му се обраќаа овака и сакајќи погрешно да го представат, еве, он се а, дружи со грешниците, што очекуват од него? Лажен пророк. Прави тоа што не треба. Меѓутоа, тоа е вистинскиот пријател. Имаше една мисла, една мудрост, вели, вистинскиот пријател е оној кој што знае се за тебе и пак се дружи со тебе, пак е со тебе. Пак е тука пак ти е пријател. Пријателот секојаш ја говори вистината. Не, не прифеќе как, такви какви што сме, но ни подава рака за да не изведе од таму, од јамата во која што сме, како грешници. Пословици 27.6 Многу убав стих. Пословици 27.6 Ударите од пријателот се искрени, а бахнеджите на непријателот изобилни. Да, значи пријателот може и ке ве удри, ама затоа што ви го мисли доброто. И искрено, точно тоа го прави. Ефесијаните 4.15 Туку говорејки ја вистината во љубов, ние треба да растеме во се кон Него кој е глава Христос. <clears throat> според, токму според Неговиот пример, говорејки ја вистината во љубов. Тоа го правил Исус и со солзи во очите, и, и остро некојаш кон фарисеите, меѓутоа сето тоа било, било со љубов. Секојаш е говорил вистината, точно. Лука 5 глава 12 и 13. Пријателот е секојаш близок, без оглед на тоа во каква состојба сте. Секојаш подава рака со лепрозниот случајот. Кога беше во еден град, ете човек целиот лепрозен, штом го види Исуса падна ниско ми го замоли велејќи Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Тогаш ја протегна раката, го допре и рече, сакам, очисти се и веднаш лепрата падна од него. Не размислувал Исус многу овде, дали ќе биде обвинет, знаете, лепрозен, не смеја да го допира, нечисте, но пријателот е близок. Секојаш е тука спремен да подаде рака. Тоа бил Исус. Пријателот не е себечен. Јован 15.13 Многу силен стих. Никој нема поголема љубов од оваа, да го положи собствениот живот за своите пријатели. Ако сме спремни ова да го направиме еден за друг, тоа што наистина ја имаме таа Божија љубов во себе. И можеме врз основа на тоа да градиме и добри е, меѓучовечки односи. Нешто што ќе не држи единствени и ќе представува сила за добро на овој свет. И во одбрана на Божиот карактер, нормално, затоа што Тие се едно и ние треба да бидеме и ќе бидеме едно ако, ако имаме еден таков однос. Не себичен однос. Нешто што е или не својствено и спротивно на, на човечката грешна природа, која што во основа е себишна. И веримјаните, познатите стихови, во пета глава, 7 и 8 стих. За праведникот одва некој ќе умре, а за добриот може би некој ќе се осмели да умре но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници. Е, тоа е вистинскиот пријател. Не гледа кој е кој, не гледа што сте, туку е спремен, ако треба да умре за вас. Без да види некакви квалитети, односно квалитетите тој многу подобро ги, ги гледа и ги знае отколку ние. Дори и оние скриени. Потенцијалите што ги имаме, затоа и го прави она што го прави. Значи, се прави се за да ги разбуди тие потенцијали ка нас, да не привлече кон себе и да ни помогне да, да, да се вратиме на вистинскиот пат. Да го тргне злото кое што сето тоа го има потиснато кај нас, сите оние квалитети, и да направи еден нов човек, ново создание од нас. Пријателот е верен, Евреите 13.5, дека вашето однесување биде слободно од сребролюбие, бидете задоволни со она што го имате, зашто тој рече, многу добро познати силни зборови, никојаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Тоа е вистинскиот пријател. Секој од нас би сакал еден таков пријател. Само на крајот да го спомнеме односот што ги имале Давид и Јонатан. Навистина биле вистински пријатели, едни од, едни, едни од кон другиот и, и обратно. Што му веле во една прилика, еве, да не ги читам стиховите сите, Јонатан го прашува Давида, што сакаш да направам за тебе? Спремен е да направи се. Дали тој е тој кој што ќе го предупреди да внимава на, на неговиот татко, на Саул вели во еден стих во прво Самуилова <clears throat> кога паѓаат ничком на земјата и се тоа Давид се поклони три пати потоа се излюбија и плачеа заедно но Давид вели плачеше повеќе потоа Јонатан му вели на Давид да оди си во мир затоа што двајцата се заколнафе во Господово име Господ нека биде сведок меѓу мене и тебе, меѓу моето потомство и твоето потомство века. Тогаш Давид стана и се отиде, а Јонатан се врати во градот. Клучен е стихот. Прва Самуилова книга 18 глава први стих. Кога Давид го заврши разговорот со Саула, Јонатановата душа се наклони кон Давидовата душа а, и Јонатан го возлюби како самиот себе си. Тоа е она што тоа е исполнување на законот, тоа е она што Господ го бара. тоа погоре прочитавме, се заветувале во Господовото име. Јонатан морал да ја има прво вертикалата, <laughs> за да ја има таа хоризонтала. Тој е квалитетен однос со Давид. И не верувам дека тоа било само кон Давид, значи Јонатан имал изградено таков карактер со Божја помош, да го сака ближниот како самиот себе си. Уште и повеќе па која ќе замислиме дека Јонатан е тој кој што е син на Саул, значи да престолонаследник, а овде го имаме Давид, кој што е веќе избран за цар и Јонатан и покрај тоа воопшто не мисли на на тоа што би изгубил, туку не е на страната на Давид, е на страната на доброто и вели и го заштитува. Заштитнички се однесува кон него и го возлюби како самиот себе си. Тоа се квалитетни меѓучовечки односи, вистински пријател, а тоа е можно само ако имаме Божјата љубов во себе. Ако се распне нашата човечка природа, себичноста, горбоста, и само така ќе можеме да одговориме на онаа молитва на она за кое што Исус се молел, да бидеме едно. Не може да бидеме едно без таа божествена љубов. Не може да има единство без, без Бога. Единството е можно само во Христа, како што наслов и пуката. Верувам дека ќе има още многу убави моменти и спроучување на пуката за ова тромесече и ќе научиме още многу работи околу единството, па нека Господ не води понатаму во нашите животи, да се стремиме кон единство во Христ, зато што само така можеме да го а, достигнеме. Слава нека му на Господа. Амин.